Jā, slavēts Jēzus Kristus. Labrīt visiem rādījuma arī klausītājiem, tulīt būs fonds. <laughs> Nelieta tehniska aizķeršanās. Tā. Labrīt, labrīt Lab... visiem. Es Jā, ceru, ir. ka jūs mūs dzirdat. Ceru, ka labi. <laughs> Ieslēgsimies arī video. Tad kopā ar tevi šajā rītā ar priesteri Mārtiņu Klušu esmu Esāja avotiņa, un kā tu zini, ēterā ir zibmarietons, sakam, pulkstens ir 9 no rīta, un zim, um, zibmarietons turpināsies visas dienas garumā. Man prieks būt atkal studijā ar kādu cilvēku, cilvēku nevis vienam, pat, vienam pašam. Ir labāk, Katru rītu, jā, ir labāk. Un es domāju, mēs šajā rītā varam pastāstīt, kas mums ir vajadzīgs, kādi mūsu nodomi un mērķi ir, Un tad arī mazliet maza katehēze starp dziesmām un pārdomām, un mums šodien aktīva būs darba diena. Jā, lai savāktu 6000, nu 7000 eiro, tad uh, pastāstīšu par to, cik tad mums jau ir kontā, tie ir 14 983 eiro un 60 centi. Tas ir tas, ko jau jūs, klausītāji, esat saziedojuši, un sirsnīgs jums paldies, bet vēl trūkst šie 7000 eiro. Bet šodien jau saziedot 72 eiro, manuprāt, vēl vairāk, pēc brīža arī pievienosies vēl kāda summa. Nu, paldies, rīt tā mēreni sāk iekustēties. <laughs> ļoti jauki. Rīgā skatoties pa logu ļoti brīnišķīgs laiks, bet šodien izbraucot man no Latgales bija mīnus 3 grādi, automašīnai logi aizsalušinas, knapi, knapi paspēju šodien uz šo rīta katehēzi. Jā, Siguldā bija, Siguldā bija vēs, bet mīnus 3, man liekas, nebija, bet mums jau ir kāds klausītājs. Jā, lūdzu. Halo. Lai slavēties. Mūžīgi slavēts. Mūžīgi mūžam slavēts. Es vakar zinot, ka šodien maratons ieskaitīja 30 eiro. Vanda no plakantiem. Paldies! Tad, liels, liels paldies! Jā, mēs šo summu arī piefiksēsim. Kāds jums, jā. Eh, kādi jums laikapstākļi ir plakantiem? Patreiz ir ļoti skaists rudens, patiešām skaists dzeltens un mierīgs, neticami mierīgs. Nu, cerēsim, ka tā būs arī visu dienu bet pavēsts ir minus eh, viens grāds patreiz. Kā nu ne, rudens ir atnācis pie <laughs> mums Latvijā. Un arī ziema nav tālu, vai ne? Nu, Jā. Nu, nav tālu, bet nu pārdzīvosim arī ziemu. Es domāju, ka skaistais rudens mūs iedvesmos arī ziemai. Jā, protams. Paldies jums! Paldies! Paldies, liels! Jā, protams, mēs gatavojamies apkures sezonā, un tā ir, tā ir iesākusies un arī ar savu veidu izdevumiem. Un nu, mēs katrs rēķināmies, kas mums ir jāatliek komunāliem izdevumiem, tepat arī cenšamies arī palīdzēt viens otram. Un šodien mēs gaidām jūsu palīdzību, lai uzturētu rādio Marija darbību. Jā, un vēl kāds zvans? Lai slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi slavēts. Es, es trīs, trīs, trīs zvanus uztaisīju tagad. Paldies jums! Paldies jums! Jā, paldies, jā. jā sirsnīgs paldies! Redz, kā mēs pat, uh, Priester Mārtiņ, jūs pat neesat vēl sācis katehēzi un jau ir zvanītāji. Tā, lūk, ir bez iedoma tālrunis nu, ir 900 067 69. Vēlreiz atkārtošu 9 0 0 0 6 7 6 9. Jā, tad tas ir, tā ir iespēja, tāluņa numurs, pa kuru jūs zvanot, noziedosiet 4 eiro un 27 eiro centus. Jā, nākamais zvans, jā, jā lūdzu. Halo. Nu, slavēts Jēzus Kristus. Nu, mūžīgi, Valentīna. Es Marietona ziedu 20 eiro. Jā, paldies, paldies. Lai jums labi veicās un svetīga diena un visiem, lai, lai ripo ripotie. Latiņi <laughs> mums. Paldies, Valentīna. Labi, un ka... Visu labu, laimīgi. Laimīgi, lai labi, laimīgi. Lai svētīgi dodas savāks mums, lai veselība visiem izturība. Ar Dievu. Ar Dievu. Paldies, paldies. Nu, Es, Priesteri Mārtiņ, vēl kādu, kādas īziņas nolasīšu, Droši. lai ir slavēts mūsu kungs Jēzus Kristus, vakar pārskaitīju 150 eiro Radio Marija Latvija uzturēšanai, Dieva vārda un evaņģēlija sludināšanai, un šorīt ir pārskaitīti 50 eiro. Tie ir mūsu klausītāji no Liepājas. Paldies jums par, jā, par jūsu līdzdalību šajā misijā. Tas ir ļoti svarīgi. Jā, tad, eh, tad es atgādināšu vēlreiz tālruņa numuru eh, ziedošanai 900-6769 900-6769 un piezvanot uz šo tālruņa numuru noziedosiet 4,27 eiro centus. Un vēl, vēl ir iespēja arī, ja jūsu um, draudzēji rādījām arī ziedojuma kastīte, tad um, jūs varat atstāt tajā sev vēlamo summu. Un, protams, vēl ir iespēja ie, ieejot mūsu mājaslapā sadaļā ziedot, atrast PayPal pogu un arī noziedot. Bet mums tas ir paspēkam savākt šodien šo summu. Seši, jā, nu jau man, ir, man liekas, 7000 jau mums ir, būs vēl, jo pierakstīšu vēl klāt šo summu, ko mums klausītāji stāstīja, nu tā kā 7000. Es skatoties monitorā varētu mazliet nu pastāstīt, par Jā. ko mums ir tās izmaksas torņu noma, nomas maksas, signālu izmaksas internets torņos sastāda 4010 eiro. Jā, nu bez tā mūs nevarēs. Bez tā ne, nevar, jā, nevar dzirdēt. lai skanētu, vajadzīga arī elektrība, un elektrības nodrošinājums torņos ir 1000, 1200. Autortiesību izpildītāju tiesību maksājums 1400, rūteri signāla pārraide 1132, un šie, šie cipari parāda, ka mēs varam arī palīdzēt, un tās ir mūsu izmaksas. Jā. Jā, tad uh, paldies, paldies uh, visiem tiem, kas jau esat, uh, tulīt vēl, vēl kāda īziņa, priester Mārtiņa, iemetu Liepājas Mārā, Māras baznīcā 50 eiro. Nu, paldies. Bet uh, Priester Mārtiņa, pastarpai mūsu zvanītājiem un mūsu ziedotājiem, tad uh, Par ko tad jūs gribējāt pastāstīt šodien? Tādā īsā pirms īsā. ētera sarunā bija vārds raksturs minēts. Raksturs ir, bet mēs par raksturu un personību iesākām pārdomāt pagājušajā katehēzes raidījumā, bet šodien mazliet gribu turpināt par atbildības apziņu un kas ir ētiskas cilvēks. Un ja mēs esam atbildīgi, tad atbildība ir vienmēr ir liela nozīme un Šeit šī atbildība arī mums raksturo, ka personības brīvību un katra cilvēka dzīves uzdevumus. Un, protams, ja mēs runājam par atbildību, tad mēs arī katrs domājam savu rīcību, kā mēs to veidojam, un tā rīcība, lai e, būtu atbildīga un labu darbu augļu nesošas sekas paliktu. Un mazlietiņ šodien arī mazlietiņ par to parunāsim. Un, protams, atbildībai klāt nāk arī mm, paļāvība un daudzas arī citas lietas. Ja, piemēram, mēs runājam, ka uz cilvēku var paļauties tik lielā mērā, cik viņš ir atbildīgs. Un ja cilvēks citu acīs zaudē uzticību, parasti tas nozīmē, ka viņš vairs nespēja atbildīt par sevi un savus darbus viņš dara bez atbildības apziņas. Un, kā jau teica, parasti cilvēks domā, ka jāatbild tikai par saviem padarītajiem mm -hmm. darbiem, bet vienmēr paliek jautājums, vai bieži vien atbildība nav prasāma par nepadarītu darbu, kas cilvēkam ir uzlikta. Un tad mēs atkal varam padomāt, jā, ja, mēs, ja mums ir kalpošana, mums ir pienākumi, mums ir darbs, tad mēs par savu darbu, par savu kalpošanu esam atbildīgi, atbildīgi un mēs šodien veido, veidojot šo katehēzi raidījumu atbildīgi arī par to, kas mums ir uzticēts no arī citu cilvēku puses, Jā, priesteris Jānis, kā Rādio Marija direktors, arī uz mums paļaujās, ka mēs novadīsim raidījumu eh, ļoti labi. Tāpat arī varbūt mums šodien uzdevums novadīt arī visas dienas garumā zibmariotonu, lai savāktu līdzekļus. Un, protams, te ir šī atbildība, lai mēs patiesi būtu saiknes starp klausītāju un eh, mums šeit kalpotājiem eh, radio mājā, radio ēterā. Jā, Klausītāji, ja tev ir kāds jautājums, ko tu vēlētos priesterim Mārtiņam par šo tēmu uzdot, tad uh, raksti, bet uh, es priecātos, ja jūs arī padotu ziņu. Nu, cik te daudz mūs šajā brīdī klausās un no kurienes mūs klausās jau bija Vanga, Vanda no Plakanciem, tātad tepat kaut kur pie Rīgas, tad uh, bija no Dobeles, zvans tie ir divi, ko mēs uh, zinām, bet tad uh, Uzrakstat arī, mums. Bet no Liepājas arī mums klausās jā, no izziņas mums, nāca un prieks par to. Nu tāds plaši diapazons. Jā, varbūt bet... Latgalē kāds mums arī klausās. Nu, vai ne? Es jau ļoti, ļoti gaidu. <laughs> vai cilvēki klausās jūs katehēs? Ir sanācis parunāt tā Latgalē braukājot pa draudzēm. Jūs esat tieši Daugavpilī, ja? Tieši Daugavpilī, bet Daugavpilī mums raidītājs neskan, bet es zinu, ka daudzi klausās ar internetu rādio. Uh, Tagad izbrauc ārā no Daugavpils uz Aglonas pusi un uz Rēzeknes pusi, tur ir radio Marija raidītājs un es domāju, tur arī klausās. Pagājušo ceturtdienā pārunājot šeit eh, ar mūsu kolēģiem radio mājā, teica, ja, ka priesteri Mārtiņu uzklausās Latgalē. Ai, nu tas ir labi, vai ne? <laughs> tas labi. <laughs> jā, tas tiešām ir labi. Vēl kā... Nē, es domāju, ka klausās, jā, pēc tam arī pienāk man ir īziņas, arī no Ludzas puses ir, ka mm, patīk raidījumi. Jā, labrīt. Labrīt. Slavēties, Kristus. Mūžīgi slavēts. Mūžīgi. Raimunds no Jūrmalas. Prieks dzirdēt. uh, Jā, sveiciens priesterim Mārtiņam. Paldies. Jūtu viņam līdzi. <laughs> Latgalē ir dzestris. Man jātēvs dzīvo Līvānos, tā kā arī uz tavu Līvāniem brauca. Protams. Klausos, klausos jūs, jā, un, un, un arī ziedoju. Tur kontiņā noskaitīju, tā kā kontā ienāks. Un, jā, lai mums veicās savākt. Un kaut kā šajā, šajā rudenī esmu saņēmies arī uh, saņēmies arī pats uzturēt sevi formā, jo, jo, ir, jo, jo ir tā, kā ir. Dievam lūdzu palīdzību. Un, uh, vakar biju nopeldēties, šodien o, ah, arī iešu. Jā. Ūdens silts? uh, ūdens brīnišķīgs. tā kā saule uzspīd, tad vispār izkāpjot laukā. Un, uh, vēl var sasildīties, paspēt. <laughs> Bet no tādā, tādā lietainā dienā tā, tā baigi fiksi vajag. Nu, tā, kā, tā kā esmu kopā ar jums un klausos, un paldies par šīm katehēzēm, un paldies, paldies. ka jūs arī uh, priestara Jāņa prombūtnē tik brīnišķīgi visu izdarat un svētīgu dienu. Jā, man ir viens jautājums tev, Raimonda, tā kā mēs esam Jā. pazīstami, tad es uz tu. Saki, lūdzams, kā tu tiec ūdenī iekšā no rīta? <laughs> tīri zinkārīgi? Ne, es no rīta nē, es gaidu, kad bišķi iesils. Aha. Es kaut kur ap, ap kaut kur, nu tad, kad pats siltākais ap trījiem kaut kur, šodien arī būs tā. Es kā tieku, nu, vienkārši es eju. <laughs> ja tā padomā, tad ūdens, ūdens temperatūra un gaisa temperatūra ir. vienlīdz vienādas ir uz doto brīdi. Uh, uz doto brīdi, jā, jā, jā. Bet, uh, bet tad, kad iesilst kaut kur, nu, saulītē ir, vakar bija 11 grādu, uh, Un, un, un, un tā ūdens, protams, ir vēsāks, bet nu, tur ir tāda vietiņa mums ties, slokas karjerās, kur roņi ir, mm -hmm. kā saka, iecienījuši. Izveidojuši paši un, un, un, un ziemā, nu es to vēl nezinu, kā būs, bet nu, no septembra. Uh, no septembra mēs esam sākuši peldēt, un, un, un tīri, tīri, tīri normāli. Jā, nu, protams, tas, tas, tas iekāpjot, <laughs> iekāpjot ir tā, kā ir, bet uh, Uh, bet nākot ārā, tu esi jau tāds, tāds nu, uh, kā saka, u, u, tāds, tāds žirgts un tāds, tāds aktīvs. Nu. Uh, un, un iesaku arī, iesaku arī nu, protams, ne jau uzreiz līdz tagad, uh, ka nesaslimst cilvēki, bet Jā. sākot no vasaras, neizlaižot, uh, nu, tur divas, trīs dienas var izlaist, bet uh, Bet tā var, Tātad sistemātiska var, lieta. <laughs> sistemātiska lieta, tāpatās kā mācības, tāpatās kā vispārējais sistemātiskums, tas ir tāds... Jā, mums katru tāds, mēnesi arī zip jā. mariatons. Jā, mums arī, arī sistemātiskums. Arī jā. sistemātiskums, un, un, tad mēs, un tad mēs varam nonākt pie labiem mērķiem. Jā. Tā kā, tā kā Visiem ir mīļi sveicieni. Paldies. Lai slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžam slavēts. Raimonda, saki, es nepiefiksēju kādu summu uh, par ziedošanu. Uh, es, uh, nu kā es uh, katru mēnesi pa, uh, pa, pa desmitnieku un tagad, un tagad plus vēl desmitnieks. Nu. Paldies, paldies. Tad, nu, jā, tā, jā, jā. Sistemātiski. Paldies! <laughs> jā, visu labu. Tā mums ir eh, par klausīšanos. Jā, re, kur sanākuši, es skatos ah, jā, ēterā, jā, jā, man ir priekšā. Jā, jūs varat lasīt. Slavēts Jēzus Kristus, eh, regulāri klausos no balviem, sirsnīgi paldies par katehēzēm, sveicini priesteri Mārtiņam Rita. Mm -hmm. Paldies. Un vēl viena īziņa. Jā, lai slavēts Jēzus Kristus, lūdzā jūs klausās. Nu, redzat, Sveiciens ka... lūdzēji. Jā, tā kā... Paldies jums par šo aktīvo rītu, bet uh, uzliekam kādu dziesmu. Es uzlikšu kādu dziesmu, lai jūs neaizmigtu klausītāji, vai šis ir īstais brīdis, ja, lai sagatavotu kādu kafijas vai tējas tasi. Thank you. Jūs klausāties dienas katehēs, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Jā, radio klausītāji, mēs esam atpakaļ ēterā. Un, sk... Jā, un tad viss kārtībā, ja? Viss kārtībā. Jā, un tad, tad, tad šodien ēterā zigmarietons, un šī ir tāda nedaudz savādāka katehēze ar priesteri Mārtiņu Klušu. Un uh, paldies jums visiem, kas aktīvi iesaistaties, un uh, tūlīt arī priesars Mārtiņš kaut ko pastāstīs par šīs dienas tēmu, ko viņš ir sagatavojis uh, Un uh, tad vēl kāda īsiņa mums ir, lai slavēts Jēzus Kristus, klausāmies un dziedojam ar pārskaitījumu no balviem sveitīgu jauku dienu priesterim Mārtiņam un visai Radio Marija komandai. To raksta Inta. Paldies. Nu, jūs esat iemīlēts. <laughs> tā kā es balvos strādāju, astoņus gadus kalpoju, tur tad mani visi pazīst. Bet, protams, balvos klausās arī caur internetu radio. Raidītāji nav, bet tas arī ļoti jauki. Uh, ka mūs neaizmirst arī Ziemeļlatgalē un arī tur klausās. Jā, tagad uh, mums jau kontā ir ieripojuši 5275 eiro un 60 eiro centi, un vēl ir jāsaziedo 6702 eiro. Jā, nu aktīvi. <laughs> Jā, šodien saziedots 364 eiro. Jā, uh, ir kāda īziņa. Slavēts Jēzus Kristus gulbenē arī klausās. Svētīgu dienu. Paldies! Paldies! Nu ko, tad priesteri Mārtiņa nedaudz. Es mazliet paturpināšu, jā, varbūt nākamajā ceturtdienā būs mazliet nopietnāks tas raidījums, bet šodien man prieks, ka mēs varam būt kopā un dalīties tajā, kas mums ir. Bet runājot par atbildību, jo lielāka cilvēka atbildības apziņa, jo lielāka ir viņa brīvības izjūta. Uh, un brīvība ir viena no vērtīgākajām gara mantām cilvēkā, jo tikuma izkāk cilvēks darbojās, jo vairāk viņš ieklausās sirdsapziņas balsī un izpilda savus pienākumus, jo viņš ir brīvāks. Ja mēs runājam par šiem ētikas dabas jautājumiem, tad divas lietas ir, ka brīvība ir mērķis, kas jāsasniec un prasība, kas jāpiepilda, un tā nav viegli ies, eh, iegūstama. Un eh, tikumiskā brīvība izsaka, kā gribas brīvību, tā arī personas brīvību. Un gribas brīvības jautājumā vēsturē vērojami divi vērā ņemami uzskati. Tātad determin, determinismas un indeterminismas. Un šeit mēs varam runāt, ir, ka tad ir cilvēka griba brīva, bet uh, tā ir dabas likumu noteikta, un kad uh, atzīstam gribas brīvību ar savu pārliecību, ar to, kas katrā cilvēkā ir. Un šeit mēs atkal varam runāt un pārdomāt par personas brīvību. Un zinām, ka personas brīvība ir neatkarīga, un tas ir pašneoteikšanās domās, vārdos un darbībā, un personas brīvība aptver visu cilvēku gan gara pasauli, gan domas, gan jūtas, gan gribas, gan raksturu. Un tāpēc jau mēs aicinam jūs no brīvas gribas šodienā mums palīdzēt, ziedot, atbalstīt un dalīties, kas jums ir. Un um, Zibmarietons ir tā iespēja, kad mēs varam eh, mazliet paudzināt savu gribu, teikt jā vai nē. Un, protams, ja mēs te runājam šodien ējienu rīt ar kafijas krūzi <laughs> ēterā, un, protams, ir kafija arī kaut ko maksa, un ja mēs dienu atsakamies no kādām divām tasītēm kafijas, tad tu šo naudiņu arī varam, varam no kafijas. noziedot arī rādījumu arī uzturēšanā, jā, jo sava veida kafija arī maksā savus divus eiro, ja ne vairāk. Jā, nu man ir tāds ļoti vienkāršais variants, jā. jā. <laughs> <laughs> ko laikam īsti kafijas cienītāji nemaz uh, nedzertu. Lai ir slavēts Jēzus Kristus, noziedoju trīs zvanus svētīgu dienu. Paldies! Paldies par jūsu īziņu! Tad uh, atgādināšu tālruņa numuru. Uh, jūs varat zvanīt arī uz uh, studiju 67969131 vai arī varat zvanīt uz ziedojuma tālruņa numuru un tādā veidā noziedosi radio Mm, nu, Marijas misijai 4,27 eiro 27 centus un numurs ir 9000679. 9006769. Mums ir kāds zvans. Jā, lūdzu. Lai ir slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi, Mūžīgi slavēts. Es atvainojos, šodien mēs smiltenē neko nevaram dzirdēt par Arģiju Mariju, pat rožu kroņus nevaram skaidri mm -hmm. noskaidīt kopā, kas bija skaists. Jā. Un visu mums traucē Igauni un Krievi. Kaut kādas skaņas dod virsū trokšņi drausmīgi un neko es nevaru sadzirdēt. Jā, pal, un, jā. Mhm. Mm kārt, es eh, spēdien iešu smiltenes pažņiciņu un iemetīšu 10 eiro Pal jā, paldies. Paldies, jā, ziņu. paldies jums Tad par... mēs tehniskajiem darbiniekiem nodosim šo ziņu. Jā, tas ir interesanti, jo, kad es biju Smiltenē uz Alfas nedēļas nogali un braucot mašīnā, tā bija, nu, man likās, tā bija frekvence, kas skan ļoti skaidri. Un, nu, ir tāda iespēja, ja pašreiz ar traucējumiem, tad caur internetu jā, iet un klausīties radio. Jā, jāskatās, kas tur ir un kāda tā ir problēma. Jā, bet, Tornī. Eh, nu, pateiksim, jā, protams, es šo ziņu nodošu tālāk. Jā, tā kā, nu, man nedaudz pārsteidz, kad slikti skan, jo mums tur, nu, tur pētā smiltenē un ir arī valka, jā, un mums ir frekvences. Paldies, tā kā paldies par zvanu. Labi, bet ja pārdomājam tālāk, tad cilvēka uzdevums dzīvē, eh, kas ir saistīts ar personas brīvību un dzīves uzdevumu, ir to dāvanu attīstīšana, pilnveidošana, kas viņam ir dotas un izkoptas audzināšana. Ja atceraties pārējos agrākajos katehēzes ciklos mēs uh, pārdomājam, kas audzina cilvēku. Pirmam kārtām tā ir ģimene, tad skola, pašaudzināšana, protams, arī dzīve. Un katram cilvēkam ir savs aicinājums, sava vieta un sava loma pasaulē un dzīve nav jāsaprot nekā laimes un prieka šūpulis, nekā ciešana un bēdu arēna, bet kā augstākā uzdevuma piepildī, piepildīšana un visu to uzdevumu realizācija. Un, protams, ko ik viens cilvēks ir aicināts savā dzīvē piepildīt. Jā, mēs šeit varam runāt par savu kalpošanu, par darbu, par ikdienu, bet eh, cilvēks eh, šajā pasaulē ir kā ceļiniek, ceļinieks, kam dota iespēja parādīt un kas un kāds viņš var būt. Un savā būtībā tad arī ar savu, eh, varētu teikt, personību, ar savu uh, raksturu, ar savām dāvanām, viņš arī piepilda to, ko Dievs arī no viņa vēlās. Varbūt kaut ko vairāk par pašaudzināšanu. Nu, kā tad cilvēks var sevi pašaudzināt? Jūsu priesteru pieredze, ko jūs ieteiktu? Pirmām kārtām pašaudzināšana saistās atkal ar gribas spēku. Jāprot pateikt jā un nē vārdu. Arī svētajos rakstos mēs atrodam, Jēzus saka, vai jūs sakat, jā, jā, nē, nē, nu, un tad ir jāpieņem tie pareizākie lēmumi. Un, protams, ja mēs paši sevi audzinām un nospraužam kādus mērķus, ideālus, tad arī mēs pēc tiem tiecamies. Ja runājam par garīgo dzīvi, tad mūsu mērķis un ideāls ir mūžīgā dzīve, tiekšanās arī pēc tās laimes, kas mums, pēc tās vietas, kas ir sagatavota debesīs, bet laicīgajā dzīvē mēs tiecamies arī pēc kāda nosprausta mērķa, pēc ideāla, ko gribam sasniegt. Un šodien, ja tā mēs skatāmies uz mūsu situāciju, mēs vēlamies, lai šodien mēs E, saziedotus 7000 eiro rādio uzturēšanai. Un, protams, mums katram ir savi mazie mērķi, arī katrai draudzēji, piemēram, kaut ko atjaunot, remontēt, īstenot, vai tas būs saimniecībā vai kādas uh, Eh, tie kursi, alfas kursi, ko, kas notiek draudzēs vai katehizācijas cikli, un izējot kaut kādu noteiktu laika posmu, tad mēs redzam, kādus augļus esam ieguvuši, un, protams, tad, lai īstenotu šīs lietas, atkal mums katram ir vajadzīga pašaudzināšana, noteiktība, tad, lai mēs ierastos laikā, lai to visu izpildītu, un atkal atbildības sajūtu, par kuru es runāju šodien pašā sākumā. Radio klausītāji, es atgādināšu, ka tagad jau mums ir saziedot 15 tūkstoši, tā pierēķināšu klāt to, ko nepierakstīju, 15 tūkstoši 200, apmēram 90 eiro un 60 centi. Paldies jums par to, kad arī aktīvi iesaistaties un um, varbūt jums arī ir kāds jautājums priesterim Mārtiņam par raksturu. Par raksturu. Par pašaudzināšanu. Katram ir raksturs. <laughs> un, un eh, raksturu varam parādīt, bet pozitīvā nozīmē, es domāju. Sliktā nozīmē Nē. laikam nevajag parādīt raksturu. Nē, pozitīvā nozīmē. Nu, ko nozīmē pozitīvā nozīmē parādīt raksturu? Pozit... Un sliktā, arī sliktā. Nē, protams, ir, ja notiek dzīve daudz un dažādu situāciju, parasti es saku, un tad katrā situācijā cilvēkam ir kaut kāda rīcība, un ja tā rīcība ir laba, un tas ir pozitīvs raksturs cilvēkam, ka viņš bieži vien varbūt ir nosvērts, savaldīgs un pacietīgs, cits varbūt ir dusmas veids un eksplodē un izsaka dažādus vārdus, arī sliktus varbūt ir nosoda tiesāšana, un tas arī parādas rak raksturā tās negatīvās puses, bet uh, arī raksturs saistās ar to, ar mūsu rīcību, kāda tā ir. Ja mēs parādam raksturu, jā, tad mēs varam arī atbalstīt, eh, saņemties no kaut kā teikties, kaut ko pilnveidot, un tas arī parāda mūsu. Jābūt kaut kādā noteiktībai, es tā domāju, dzīvēm. Kā ar dusmām, taču, nu, bieži vien arī, nu, pats pa sevīm dusmoties jau nav, cik es saprotu, nav jau Dusmas nāk un aiziet, bet kā skatoties, kā mēs viņas izpaužam, protams, arī mēs varam sevi koncentrēt un paņemt varbūt sakostiem zobiem un sevi iekšā viss ir vārās, un, bet e, nu, pāris minūtes un tad varbūt pāriet un atkal uh, dzīve atkal ierastajā ritmā aiziet. Ir, jā, bet ir skatoties, kādā tai situācija tām dusmām ir sekas un ceram, ka negatīvu seku tad nebūs. Bet ko tad darīt ar tām dusmām? Tu nu esi jā, tu... Val iesaldās. Tu sarunājies ar kādu cilvēku un tu jūti tevī kāpj, kāpj šīs dusmas. Nu jā, un tad viņas vienā brīdī arī beidzās. Ir. Tas ir man. <laughs> Nezinu, kā tas ir citiem. Bet citu reizi, ja tā domājam, ko darītu Jēzus manā vietā, kā viņš rīkotos tajā vai citā situācijā. Un tas ir eh, labs risinājums mums katram. Jā, mums ir varbūt ir tādi cilvēki, kas visu laiku, varbūt visu laiku, kā, sac, kā sacīt, jāsaka mobbings vai vardarbība mm -hmm. mutiskā un tā tālāk. Bet jā, kā rīkotos Jēzus manā vietā, kā viņš atbildētu vai paklusētu vai teiktu kaut ko pretī, varbūt apgrieztos un aizietu, varbūt arī pamudinātu uz kaut ko labu, bet tās atbildes varam atrast arī Jēzus rīcībā, kad lasam svētos rakstus Mm -hmm. Jūsuprāt, savaldība tā ir pašaudzināta rakstura iezīme vai uh, tā varētu būt kādam no dabas dota? Es domāju, tā ir pašaudzināta. Nu, varbūt kādam arī no dabas iedota. Tas no temperamenta savalda. laikam tad atkarīgs. Jā. Radio klausītāji, mēs atkal nelielā muzikālā pauzē, bet jūs varat turpināt rakstīt varat arī pat varbūt kādu vēlējumu uzrakstīt priesterim. Mārtiņam mums ir zvans. Jā, lūdzu. Lab, jā, halo. Slavēties, Kristus. Mūžīgi slavēts, jā. Mūžīgi. Es par tām, es par tām dusmām, nu, jā. nu, tas vispār ir plašs temats, jā. Protams. Bet, nu, es atkal no savas pieredzes, no savas dzīves. Man bija kādreiz tā, kad uznāk dusmas, nu, jā, saistībā ar kādu personu, jā. Uh, kam es nevaru tā īsti pateikt, nu, kaut ko argumentēt, vai kā varbūt tā ir tāda autoritatīva persona. Un bieži vien bija tā, tas bija jau sen atpakaļ, eh, ka pēc tam, pēc tās sarunas vai pēc tā notikuma eh, šīs dusmas nenorimst, un es kaut kur viņas tā kā izpaudu attiecībā mm -hmm. pret citu cilvēku. Un tas bija ļoti nu, negatīvi un nelabi. Tā kā es to apzinājos, es, es, es mēģināju kaut kā transformēt. Uh, būtībā, nu, es nezinu, ir nu, vairāki veidi. Nu, es nezinu, ja ir kaut kāds boxamais var, <clears throat> tur, nu, vīrietis, nezinu, arī sieviete. Es zinu, ka Japānā pat ir tādi, eh, nu, eh, eh, darba kvalitātes un uzlabošanai ir tāds, tāda telpa, kur pat ir, nu, tādi tā kā krūšu tēli tādi no, no želējas tādi, ja? mm. Pri, priekšnieku. <laughs> un tad tu vari riktīgi viņus saklapēt, nu, tā. <laughs> iz, iz, iz, izgāzt tās emocijas, lai, lai, lai, lai at, at, attiecībā pret to cilvēku <laughs> dzīvajā, ja, nu, tu varētu turpināt kaut kā komunicēt. Nu, labi, tas ir tāds varbūt tās, uh, varbūt tās ar humoru, ja, uh, Bet būtībā nu, kaut kur uh, transformēt, jā, bet mums, krist, nu, kā saka, kristam ticīgajiem, uh, protams, uh, nu, lūgt palīdzību Dievam kādā veidā, un mēs katrs individuāli atradīsim to veidu, varbūt tās, es nezinu. Nu, malku var cirst, jā, varbūt tās, <clears throat> un tad, tad ir baigā baigais spēks, ja, un, <laughs> un riktīgi, riktīgi kaut kādas desmit minūtes, un tad vairs mm, viņas, kā, kā priesteris saka, viņas kaut kur, nu, pazūtu kaut kā pārslēdzies uz kaut ko citu, ja. Bet, nu, šī, šī izlādēšanās tādā, nu, nu tādā, teiksim, po, pozitīvā tādā, nu, labā, labā mērā viņā dažreiz vajadzīga, jo savādāk viņas, nu, kaut kur sakrājās un, uh, te dodies izgāzt nu, nepiemērotā veidā vai, vai, vai, vai atkal kādam cilvēkam, kas ar to vispār nav saistīts. <laughs> Pilnīgi es jums piekrītu, jā, citurreiz jā. tādas ir situācijas, jo tad, ja viens, ko, viens vainīgs, tad apkārtējā pasaule visai ir vainīga un tā tālāk. Jā, es reiz tikai varbūt tā īsti pārstāstīšu, varbūt kāds ir redzējis, Facebookā bija tāds klipiņš, nozīmēts nu, tāds klipiņš, kur vīrs no, nu, jā, šeit bija nu vīrietis, jā, attēlots, kad viņš no rīta pieceļās, viņš slikti izturās pret savu sievu, tā, tā kā tā paaugstina sevi tāds, nu, nedaudz tāds augstprātīgs, un, un tur bija vairākas tādas situācijas parādīts, un tas klipiņš beidzās ar to, kad viņš aiziet uh, uz savu darbu, ir viņa priekšnieka kabinets, nu, tāpēc es to stāstu, man Raimonds uh, tīri, nu, Uzbūra ainu. Jā, uzbūra ainu, un uh, tas vīrietis uh, nogulās uh, priekšnieka priekšā, kabineta priekšā kā kaislauķis. Un, uh, un tad priekšnieks, un priekšnieks nāca ārā no kabineta un apmēram tā kā savus kājas pie sava nu, padotā noslaucīja un aizgāja. Nu, man tas vienkārši atgādināja to, kā, kādā veidā tas nu, notiek kāds ievaino mūs, jā, ja? izturās pret mums ar necieņu, un tas viss aiziet tādā ķēdītē, mēs pret citu, citu, citu, citu. Jā, un šeit varētu plašāk runāt par ceturto dieva bausli, kur godā tēvu un māti, bet arī zem šī baušļa arī šīs attiecības starp priekšniekiem un padotājiem, padotājiem un priekšniekiem, Un, jā, un, protams, darbs, kalpojums ir viens, kas arī nes atbildību, un jā, lai būtu produktīvs darbs, jābūt arī labām attiecībām, gan no vienas puses, gan no otras puses, un, nu, un sava veida atbildībai, ko tu dari par savu rīcību. Ja pilnīgi piekrītu, jā, ka citu reizi situācijas ir tādas, ka emocijas ir pāri pārēm, mm. un mēs jūtamies ļoti slikti, un tad paši nezinām, kā darīt, ko darīt, kā tālāk dzīvot ir. Bet jā, jā, lūkojamies, mēs kristieši no sava skatu punkta, tad pāri visam arī Jēzus uh, saka piedodiet, lūdzieties viens par otru, arī par pāri darītājiem, un šeit ir šī mīlestības, varētu teikt, mm, pedagogija no Jēzus puses. Jā, tas ir grūti, ir nevelti, es arī saku penitentiem gandarīšanas sakramentā, ka Dieva grib var pildīt baušļus, bet pāri visam ir divi mīlestības baušļi, mīlēt Dievu, mīlēt savu tuvāko, ne visas savas sirds un vēseles, un tie divi mīlestības baušļi paši paši grūtākie, jo viņi ietver visu, un jā, jo mēs katrs zinām, ko nozīmē mīlēt, rūpēties par tiem kas mums ir blakus un kas mums ir uzticēti, piemēram, priesterim par draudzi, ir ģimenē, tēviem, mātiem par saviem bērniem un tā tālāk. Mums ir kāda īsiņa Vatsapā, lai slavēts Jēzus Kristus, padoms par to, ka jāpadomā, ko darītu Jēzus ir zelta vērts, tas patiesi nostrādā. Ieskaitīju naudu arī. Paldies! Paldies, Paldies jums! Priester Mārtiņ, mums tomēr jābeidz šī tāda Zibmarietoniska katehēze. Pulkstenī ir 9,48 minūtes. Jā, un uh, pēc mums ēterā, nu nedaudz pāri desmit, būs uh, divi mani kolēģi, Jēkabs un Jēkabs Reinis un Pērkons un arī mūsu jaunais promoters, uh, Edgars Pakalns. Tā kā viņi turpinās šo ēteru, tad uh, atgādināšu tev, ka tagad jau ir saziedots 5000, apmēram 90 eiro, ne 15290 eiro, un vēl ir nepieciešami apmēram 6000 600 pāri eiro. Tā kā, bet paldies jums visiem, kas esat kopā ar mums. Paldies, ka klausāties ik ceturtdienu mani, kas esmu ēterā latgaliešu valodā. Šodien man ļoti brīvi parunāt uh, literālajā valodā. Un, ne, bet es zinu, ka Latvija, latgaliešu valoda arī ļoti daudz klausās, un latgaliešu valoda man dzimtā valoda ir, un tāpēc man ir ļoti labi izteikties un arī vadīt šīs katehēzes. Paldies visiem, kas mūs atbalsta, kas ziedo un kas ir ikdien ar mums. Bet tad noslēdzam šo ēteru ar Taureiz, latgaliešu valodā, es nevarēšu pievienoties, Jā, bet es lūkšos klusu. Bet uzticēsim uh, tagad lūkšanā visas mūsu vajadzības, it sevišķi mēs uzticam arī mūsu radio Māriju komandu, visu vadību un, protams, arī jūs visus klausītājus. Dīva tāva un dāla un svāto gura vordā. Amen. Amen. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, latnāk to valstība, to vaļa, lai notiek, kā debesīs, tā arī vieras zemes. Mūsu ikdīnišķo maizi dod mums šodien un atlaid mums mūsu porodus, kā arī mēs atlaižam saviem porodnīkiem un neived mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Lai mūsu svietēju un sorgoju visu varēgais divs tavs un dāls un svātais gors. Amen. Amen. Paldies, ka bijāt šajā stundā kopā ar mums. Tiekamies nākamajā ceturtdienā, kā parasti pulkstens 9 no rīta uz dienas katehēzi. Lai jums visiem jauka un svētīga šī ceturtdiena un uh, rādio komandai, lai labi darbs sokās visas dienas garumā. Paldies jums un paldies, ka jūs esat kopā ar mums.